الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد <clears throat> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu, te tebarake wa ta'ala, salavat miri selam na Allahog poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno braćo i poštovani sestre, ovo je peti dan zimske škole Islama, drugi čas, odnosno svi časovi, znači do sada deseti čas. U proteklom predavanju govorili smo o dva uvjeta za ispravnost namaza, govorili smo o nastupanju namaskog vremena i govorili smo o čistoći. Treći uvjet da bi nečiji namaz bio primljen i da bi bio ispravan jeste pokrivanje stidnih dijelova tijela. <clears throat> Rekli smo eh, kada je u pitanju Kur'an, Kur'an ne samo da naređuje da se čovjek E, da pokrije stidne dijelove tijela, već naređuje nešto i više od toga, pa kaže uzvišeni Allah, ja beni Ademe, hudu zinetekum inda kulli mesđid. O potomci Ademovi, o sinovi Ademovi, kada god krenete u džamiju, vi se lijepo, lijepo obucite i dotjerajte se. Pa vidimo čak ovdje da nam uzvišeni Allah ne samo da nam naređuje, pokrivanje stidnih dijelova tijela, čak šta i više, naređuje da se čovjek lijepo obuče, Prvo, zato što će u džami imati priliku da se druži sa više ljudi, a s druge strane namaz je direktan razgovor sa uzvišenim Allahom subhanu wa ta'ala. Allah poslanik alaih salatu sram kaže La yakbalu Allahu salata haidin illa bi himarin Allah Žešanu neće primiti namaz punoljetne žene osim ako je pokrivena. Osim ako je pokrivena. Sodno, e, e, ovom hadisu i kuranskim ajetima islamski učenjaci imaju jednoglasan stav imaju jednoglasan stav da je uvjet za ispravnost namaza, da je uvjet za ispravnost namaza pokrivanje stidnih dijelova tijela. Što znači, kada bi čovjek namjerno izostavio pokrivanje stidnih dijelova tijela i tako klanjao njegov namaz je neispravan. Kad kažemo namjerno, može se desiti neka vanredna situacija, o tome mi ne govorimo. Ali islamski učinjaci imaju jednoglasan stav da je e, pokrivanje stidnih dijelova tijela uvjet za ispravnost namaza, što znači ako bi čovjek ciljano, namjerno izostavio pokrivanje avrita e, u toku namaza, njegov namaz bi bio neispravan. <clears throat> Definitivno, rekli smo da treba napraviti u jednu ruku i razliku između toga mi smo govorili mimo namaza da postoji e, avreti koji čovjek kada izlazi iz kući treba pokriti prilikom izlaska iz kući i žena koji avrete treba pokriti kada izlazi iz kući. Ali namaz znači je nešto dodatno i rekli smo da uzvišeni Allah e, ne samo da naređuje pokrivanje avreta u namazu, već naređuje i traži od vjernika da se uljepšaju, da obuku najljepšu odjeću koju imaju. <clears throat> Da bi pokrivanje stidnih dijelova tijela bilo validno, odnosno da bi ono čime ćemo mi pokriti stidne dijelove tijela bilo e, dozvoljeno, treba da se ispuni u tome tri uvjeta. Prva stvar treba da to bude dopuštena i dozvoljena stvar. Znači neće čovjek uzeti nešto što je zabranjeno, primjer radi muškarac, neće uzeti svilom i ogrnuti se svilom i tako klanjati. Pa prva stvar da bi e, odjeća koju mi pokrivamo stidne dijelove tijela bila validna da bi se sa njom moglo pokriti, avret prva stvar treba da bude dozvoljena, druge strane da bude ona sama po sebi čista i da je napravljena od čistog i da nije znači unečišćena. Kad kažemo da nije ona sama po sebi čista, primjer radi da to nije koža koja je nečista, da nije znači e, e, nešto što islam smatra nečistim. I treća stvar jeste da to nije prozirno. Ovo je jedan veoma bitan eh, uvjet, jedna bitna, veoma bitna klauzula, a to je nerijetko nam se dešava u ljetnim danima, eh, kako muškarci, tako i žene, kada klanjaju, klanjaju u odjeći koja je prozirna. Pa ćemo vidjeti da muškarci dolazi u hlačama, koje su tanke i prozirne do te mjere da se ispod lača vide znači e, donji veš kod muškarca. Kod žena su prozirni rukavi, prozirne su mahrame da im se vide uši, prozirne su nekada i suknje i tako dalje. Pa čovjek znači da bi pokrivanje stidnih dijelova tijela u islamu u toku namaza bilo ispravno treba da to pokrije nečim što je dopušteno, nečim što je čisto i nečim što nije prozirno. Ovo je veoma bitno, rekli smo, nerijetko nam se dešava da ljudi e, pokrivaju avrete nečim što nije, što je prozirno, samim tim, znači prozirno odjeća u islamu ne broji se da je na taj način pokriven, pokriven avret u namazu. <clears throat> Kada je u pitanju muškarac, <clears throat> i ono što mora pokriti u namazu e, imamo, ajde da kažemo, nešto što je minimum što se mora pokriti u svakom pogledu, a to je da čovjek mora pokriti dio tijela od pupka do ispod koljena. To je nešto što mora čovjek pokriti, znači e, obavezno. A imamo hadisa da Allah poslanik ali se letu preporučio i kaže nemoj da neko od vas da klanja, a da nema ništa od odjeće na ramenima. Tako da Eh, kada uzmemo ovaj hadis Božih poslanika ali se letu selam o zabran da se klanja da nemamo ništa na ramenima i uzmemo kuranski ajet gdje Allah Đeršanu kaže o sinovi Ademovi kada namaz obavljate lijepo se obucite vidimo da postoji kao dva načina pokrivanje stidnih dijelova tijela kod muškarca imamo nešto što je minimum što moramo pokriti a imamo nešto što je pohvalno i lijepo. Pa je obaveza da bi namaz bio primljen da pokrijemo dio tijela od pupka do ispod koljena i da su koljena pokrivena, a svakako da, da je lijepo i pohvalno da obučemo odjeću koja će pokrivati naša ramena, da li će to biti majca, da li će to biti košulja, da li će to biti sako i tako dalje. U svakom slučaju propisano je da prilikom obavljanja namaza čovjek obuče lijepu odjeću. <clears throat> Kada je u pitanju žena, islamski učenjaci kažu da žena, kada klanja svakako sa ženama, smije, pokriti, smije u namazu otkriti lice, smije otkriti šake i po određenom broju islamskih učenjaka smije otkriti e, znači stopala dole ispod članaka, ono što se peri prilikom abdesta. To su tri stvari koje žena smije otkriti u namazu. Tako da kada ima, imamo sestre koje nosi neke turbane pa im vire uši, vire im vrat ili imaju neke majice koje su kraćih rukava ili imaju neke suknje koje su iznad članaka, sve to znači može, može uzrokovati neispravnost namaza. Žena u namazu može otkriti samo lice, čak i podbradak, ovaj donji dio bradi žena treba da u namazu, a iza namaza kada izlazi iz kuće treba da pokrije. Znači žena koja ne nosi nikav kada izlazi iz kuće treba da pokrije, pokrije ovaj donji dio, znači podbradak smije otkriti šake i smije po određenom broju islamskih učenjaka otkriti stopala, to jest ne mora klanjati u čarapama. Iako moj stav je da je bolje i prioritetnije da žena klanja u čarapama, ali ako bi žena klanjala bez čarapa, inšala bizna, mi smatramo da je njen namaz ispravan. Znači, rekli smo za muškarca, stidni dijelovi tijela u namazu su sve što je od pupka do ispod koljina pohvalno i lijepo da obuče nešto što će nositi na ramenima, da li će to biti majica, da li će to biti košulja, da li će to biti sako. Kada su u pitanju žene, žena u namazu treba pokriti cijelo tijelo osim lica, a znači rekli smo da treba pokriti podbradak, donji dio bradi, može otkriti šake i može otkriti stopala, ali je bolje i prioritetnije da pokrije stopala u namazu. Ako bi žena klanjala otkriveni stopala, Inšala biznila, njen namaz je ispravan, ali je bolji, ali je bolje da klanja pokriveni stopala. E, to je nešto kratko i rezimirano što se vezuje za treći, za treći e, uvjet ispravnost namaza, rekli smo treba prvo da nastupi namasko vrijeme, treba da očistimo i tijelo i odjeću i mjesto gdje klanjamo, treba da se lijepo i propisno obučemo, tri uvjeta, četvrti uvjet jeste da se okrenemo prema kibli da se okrenimo prema kibli. E, Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav, konsenzus, da je ispravnost namaza uvjetovanja okretanjem prema kibli, u pravcu kibli. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekara u 144. ajetu فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ i okreni svoje lice u pravcu časnog hrama. U vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim Poznat je taj hadis i danas kada ljudi ode, odu obilaziti Medinu, odu da posjete taj čuveni tako takozvani mesčit kibletin e, jedne prilike Allahom poslanika. Allahom poslanika ali se letu u početku Islama okrećao se prema Bejtul Makdisu u namazu. Tako je proveo 16 ili 17 mjeseci, pa je, znači uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala derogirao taj propis, pa je naređen Božim poslaniku da se okreće prema Keabi, da se okreće prema Mekki. Pa jedan ashab klanjao sa Božim poslanikom, ali i salatu wasalam, okrenuli su se, znači, počeli su da obavljaju namaze, okrenuti prema kibli, prema kjabi. Pa je on došao, prolazio je pored jednog mešćida gdje ljudi još nisu čuli za taj propis, pa je kazao, ljudi, ljudi, Božijem poslaniku alaihi salatu wasalam e, noćas je objavljen Kur'an između ostalog naređeno mu je da se ob, okreće u namazu u pravcu kibli pa su oni pošto su već bili klanjali pola namaza okrenuli su se i ostali dio namaza klanjali u pravcu kible u pravcu Mekke. Pa su znači to argumenti kuranski ajet u vođheke al mesjid il haram e, jasno ukazuje e, da je obaveza da čovjek prilikom klanjanja namaza se okreni u pravcu u pravcu kibli. Allah poslanik ono onom poznatom hadisu kada je vidio onog čovjeka da brzo klanja, pa ga je tri puta vraćao, idi ponovo klanjaj, pa se on vrati, idi ponovo klanjaj i tri puta, onda mu je čovjek došao i kaže Allahu poslaniće, ja ne znam drugačije klanjati, poduči me. Pa mu kaže Allahu poslanik kada se letu selam kada želiš klanjati, uzmi propisano abdest, okreni se prema kibli, a zatim se kaže okreni prema kibli i donesi početni tekbir. Pa je znači u ovom hadisu Allah poslanik ali se letu sam u naredbenoj formi kazao ovom ashabu da se okreni prema kibli. U svakom slučaju mnogo argumenata koji potvrđuju da je čovjeku muslimanu u e, kada hoće da obavi namaz, uvjet ispravnosti namaza da se okreni u pravcu kible, znači u pravcu kjabi. Ono što je Allahova milost jeste da čovjek musliman znači Nemoguće bi bilo, i o tome ćemo poslije govoriti, nemoguće bi bilo da se okreni 100% prava kibli, već je nama o, znači, propisan se čovjek okreni u pravcu, u pravcu e, kibli. Za nas ljude koji smo tu negdje u Europi, Bosna i Balkan, pravac jugoistočno, znači imamo istok, imamo jug i sad ovo, znači jugoistočno sredina ta gdje god da se čovjek inšala okreni, njegov namaz, njegov namaz je ispravan. <clears throat> Ono što je bitno <clears throat> e, kada je u pitanju okretanje prema kibli, propisi koje čovjek trebao da zna vezano za kiblu. Prva stvar, čovjek kada klanja u Mekki, konkretno u Haremu, kod Kjabi, obaveza mu je da se cijelim svojim tijelom okrene pravo prema Kjabi. Ja sam na to ukazivao više puta, ja sam svojim očima imao slučajeve situaciju kada ja vidim gdje je Kjaba, 50 metara ispred čovjeka i čovjek se okreni u drugom pravcu. Pa čovjek mora nekoga uzeti za rame i okrenuti ga da se okreni prema kjabi. Znači onog momenta kada čovjek, kada ga Allah počasti, ode u Meku i klanja u Meki, inšala nekoga će počastiti da nakon ovog seminara odemo e, na umru u Ramazanu. Kada čovjek klanja u haremu i vidi kjabu svojim očima, obaveza mu je da se okreni pravo prema kjabi svojim cijelim tijelom. To je znači e, prva, prvi propis koji čovjek treba da zna. Druga stvar, čovjek koji ne vidi kjabu, sve što se više odaljava, prostor prema kojim se može okrenuti prema Mekije, je širi. Boži poslanik Ali je Sram za stanovnike Medine kaže ono što od istoka do zapada, pošto oni tako upadaju geografski, sve je kibla za vas. Tako da islamski učenjaci su tolerantni da čovjek ako bi klanjao pa čak i 10 i 15 stepeni, znači pogriješio, nenamjerno. Ako čovjek zna da je ovo kibla, normalno neće se zakrenuti. Ali ako bi čovjek klanjao, zakrenuje se 10 ili 15 stepeni i nakon namaza nekomu kaže pa trebao si malo samo desno ili lijevo, njegov namaz je ispravan jer je nama u islamu naređeno da se okrenemo u pravcu Kabe, u pravcu Kabe, znači kao eh, u, u, tu stranu, a nikako da moramo pogoditi baš, da moramo pogoditi baš kabu. <clears throat> Kada je u pitanju ovaj uvjet namaza, imaju određene situacije kada ovaj uvjet, hajde da kažemo, pada u vodu i eh, nije obaveza u namazu da se čovjek okreni prema kibli. Prva stvar jeste onaj ko nije u mogućnosti da se okrene prema kibli. Primjer radi čovjek koji je bolestan. Čovjek je bolestan i leži na krevetu i taj se krevet ne može okrenuti. Znači možda je ovako kibla, a njegov krevet je okrenut ovako. Čovjek ima na sebi aparate, ima ne znam nija šta drugo, taj čovjek će klanjati tako. Ili primjer radi čovjek koji možda negdje svezan. Znači, on je svezan i tako postavljen, takvi ljudi će klanjati bez da se okreću prema kibli. Isto tako, Imamo situaciju da ljudi nekada ne znaju gdje je kibla. Imamo situaciju da ljudi ne znaju gdje je kibla. <clears throat> Prva stvar, kada ljudi ne znaju gdje je kibla, trebaju pokušati da nekoga upitaju. Nerijetko se dešava da ljudi e, u naseljenim mjestima, pa kaj možda je ovako, u naseljenom mjestu gdje ima ko da nam kaže gdje je pravac kibli, moramo ljude pitati. Moramo ljude pitati. Ako je čovjek negdje na nekom mjestu gdje nema nikog da pita, čovjek će se potruditi shodno, poslije ćemo govoriti načinima i metodama, da li na osnovu sunca, na osnovu mjeseca, na osnovu istoka, zapada i tako dalje, znači pokušat će odrediti kiblu na osnovu mobitela određene aplikacije, znači i nakon toga će klanjati u pravcu e, za koji on bude smatrao da je to pravac kibli i tako će klanjati njegov namaz je inšala ispravan. Pa znači u situaciji kada čovjek ne zna gdje je kibla, prvo, prvi korak je da nekoga pita, nekoga ko zna. Čovjek je u gradu, sretni čovjeka, izvinite, molim vas, gdje je ovdje pravac kibli? Ili ako ništa, gdje je ovdje isto, gdje je zapad? I samim tim će znati gdje je pravac kibli. Ako ne može naći nikoga, jednostavno u mjestu je negdje na planini gdje nema nikoga, on će se potruditi u granicama svoje mogućnosti putem mobitela, putem sunca, putem znači određenih pokazatelja i na osnovu toga će klanjati, nakon toga inšala njegov namaz je ispravan. <clears throat> Isto tako islamski učenjaci kažu e, da u datom momentu ako ljudi su u borbi, u znači strahu, e, vodi se borba i ljudi nemaju bukvalno mogućnost da se okrenu prema kibli i u tom slučaju, e, znači ako ne, ne, postoji mogućnost da se okrenu u pravci kible u namazu, ovaj uvjet znači pada. <clears throat> Kada je u pitanju, ono što je interesantno, a trebao bi čovjek vjernik da zna, jeste E, da čovjek kada je na putu, to je prvi uvjet, i kada putuje, znači na putuje i trenutno putuje, ako klanja na filu namaz, ne mora se okretati prema kibli. Znači čovjek ako je na putu, putnik, kada stani klanjati farze, mora skontati gdje je kibla i okrenuti se prema kibli. Odnosno, ako ništa, mora se potruditi. Dok kada je u pitanju na fila dobrovoljni namaz i trenutno putovanje, u toj situaciji ova dva uvjeta ako se ispuni nije obaveza da čovjek se okreće prema kibli. Pa primjer radi čovjek iz Sarajeva leti e, prema Ljubljani avionom. Tačno je okrenut bukvalno u kontrapravcu, u kontrapravcu od kibli nema smeta da čovjek dok je znači putovanje u toku u avionu onako kako je njegovo mjesto okrenuto da klanja na filu namaz, da iskoristi vrijeme dok je u avionu da klanja na filu namaz onako kako može sjedeći. Pa znači po dva uvjeta ako klanja dobrovoljni namaz i ako trenutno se kreće i putuje, ako klanja znači e, uvjete da bude čovjek musafir, to je prva stvar. I druga stvar da se kriči, da je u toku kretanja nije mu obaveza se okreće prema kibli jer je zabilježeno u vjerodostojnim hadisima da Allah poslanik ali se letu selam kada bi bio musafir na devi kako bi deva putovala tako bi on klanjao. S tim što postoji e, znači jedan hadis da Allah poslanik nekada bi na početku namaza na početku namaza okrenuo bi se prema kibli svoju devu, donio bi početni tekbir, nakon toga je pustio devu da ide u pravcu gdje se on trenutno kreći. U svakom slučaju, po ovom hadisu, ovo je samo praksa Božih poslanika koju on nije naredio. Pa se vraćamo na ovo pitanje, možda smo ga malo i zakomplicirali. Čovjek kada je na putovanju, putovanje koje je duži od 80 km i ako se trenutno kriječe i želi da klanja na filu, može da klanja na filu i ne mora se okretati prema kibli. Ako može, ako može dobrovoljno, a ne obavezujući, da na početku namaza okreni se prema kibli, a nakon toga da svoje privozno sredstvo u kojem se vozi na, znači, nastavi okrenu tamo gdje putuje, to je dobro, ali ako ne može, nije mu to obaveza. Ovo govorimo iz razloga što nerijetko nam se dešava, ljudi putuju desetine sati zajedno, neko dolazi iz Njemačke za Bosnu u autu, neko putuje u avionu, vrijeme, znači ako nismo vozač, suvozač smo, sjedimo u autu, zašto ne iskoristiti vrijeme, jer ne moramo da se okrećemo prema kibli, možemo klanjati sjedeći, zašto da ne iskoristimo vrijeme zbog blagoslova beričeta, zbog namaza, vrijednosti, da iskoristimo vrijeme u autu ili u avionu ili negdje na brodu da klanjamo dobrovoljni namaz. <clears throat> Kada u pitanju određivanje kibli, e, prvenstveno čovjek u današnje vrijeme, hvala Allahu Đelšanu, živimo vremenu kada je doista olakšano e, određivanje kibli. Vjerujem da svaki musliman ima neku aplikaciju, neku, neki vaktiju ili takvim kojim mu pokazuje pravac kibli. To je jedan od načina kako, kako čovjek može da odredi. Svakako, vjernik treba da pogleda ako ima neku aplikaciju kada je u džami, da jednom, dva put provjeri, da vidi da li ta njegova aplikacija ispravno pokazuje. Ako se ispostavi da njegova aplikacija ispravno pokazuje kiblu, sutra kada mu to negdje i zatreba, on se može pod navodnim znacima oslonuti na to i prihvatiti onaj, znači, e, pravac koji mu ta njegova aplikacija pokaži. <clears throat> Isto tako, rekli smo, Čovjek će e, kiblu saznati pravac kible putem pitanja. Tako što će nekoga, ako je musliman, pitat će gdje je kibla, ako je musliman, onda će ga pitati gdje je isto, gdje je zapad, kako bi mogao na osnovu toga odrediti. Isto tako, islamski učenjaci kažu, ako je čovjek u zemljama gdje postoje džamije, ako je u zemljama gdje postoji džamije na osnovu mihraba. Mihrabi su uvijek okrenuti u pravcu kible, pa čovjek ako vidi džamiju i vidi kako je okrenuta džamija, tako će se i on okrenuti i nema potrebe da nekoga pita. Znači na osnovu starih mihraba, na osnovu džamije, ako čovjek vidi određenu džamiju u blizini, onako kako je džamija okrenuta i on će se inšala okrenuti. Isto tako na osnovu, rekli smo ovih, eh, na osnovu poznavanja gdje je istok, gdje je zapad, generalno evo kaže mi na Balkanu pa i kompletna skoro Europa, jugoistočno znači se okrećemo u pravcu u pravcu Kjabi. To su, braću moja draga i sestre, neki osnovni propisi koji bi trebao da poznaje čovjek musliman, a vezuju se za okretanje prema kibli. Rekli smo, znači, e, prvi uvjet kojeg smo danas obrađivali u ovom dersu jeste pokrivanje stilnih dijelova tijela, drugi jeste okretanje prema kibli. Prije toga smo spomenuli dva uvjeta, to je nastupanje namaskog vremena, čistoća tijela, e, odjeće, mjesta gdje klanjamo, pokrivanje stilnih dijelova tijela, okretanje prema kibli i na kraju zadnji uvjet za ispravnost namaza jeste naša namjera nijet. E, u vezi ovog e, uvjeta inšala imamo spomenuti nekoliko stvari. Prva stvar, <clears throat> islamski učenjaci imaju jednoglasan stav na osnovu opet mnogih kuransko-hadijskih e, argumenata da je nijet namjera u srcu uvjet za ispravnost namaza. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam innamal a'malu bin nijat doista se djela vrednuju prema namjera. <clears throat> Prva stvar mjesto, na, mjesto namjeri, mjesto nijeta. Kažu islamski učenjaci, mjesto nijeta je u srcu. Mjesto nijeta je u srcu i nema potrebe da se nijet izgovara na glas. Kao što mi kada krenimo na posao ne kažemo svaki dan ja sam odlučio da krenem na posao, ja sam odlučio da krenem kupiti sebi odjeću, ja sam odlučio da idem promijenuti gume kod vulkanizera. Sve te stvari ne govorimo tako isto, nema potrebe da se nijet izgovara na glasu namazu. Nije zabilježeno da je to radio Boži poslanik, niti je to ko radio od njegovih ashaba, niti je radio neko to od tabiina, niti od tabi tabiina prva tri stoljeća islama koja su najbolja stoljeća definitivno u historiji čovečanstva, niko od njih nije nijet izgovarao na glas. Pa znači mjesto nije taj srce. Druga stvar, nije se ne izgovara jezikom. Ja znam da mi živimo na je velik broj ljudi je naučio da izgovara nijet e, naglas, znači to je stvar koja nema svoje utemeljenje. Islamski učenjaci su to karakterisali kao novotariju. Pazite koliko čovjek ima različitih namaza. Imamo Saba, pa sunneti pa farzi, pa podni, pa sunneti pa farzi, pa ikindija, pa sunneti pa farzi, pa akšam, pa sunneti pa farzi, pa jacija, pa sunneti pa farzi, pa vitr, pa bajram, pa dženaza, pa muško osoba, ženska osoba, odrasla, dijete, sve to treba naučiti nijete na pamet. Zamislite čovjeku koji hoće da počne klanjati i vi mu kažete trebaš naučiti 20 različitih nijeta. Dok bi to naučio, a nema to nikakve osnove u islamu, to je novotarija, stvar uvedena u islam, mogao bi da nauči i fatihu, i nekoliko sura, i etehijatu, ono što mu je obaveza da nauči. Pa znači, e, počinjemo iz početka kada govorimo o namjeri, prva stvar, mjesto namjeri je srce. Nema potrebe izgovarati namjeru jezikom i to je novotarija uvedena stvar u islam koju nije kazao Boži poslanik niti u hadisu sahih niti u daif hadisu. Znači ne postoji nikakav hadis da je Allah poslanik izgovarao nijet na glas. Stoga čovjek vjernik ne treba time da se opterećuje. Nakon toga, <clears throat> kažu islamski učenjaci do te mjeri, čovjek je primjera radi došao da klanja podne u džamiju ali pošto nije Arab, pogriješi i on kaže u svom namazu ne vejtu en usalli lillahi ta'ala salat al asr. On zaboravi i izgovori riječ, ja sam počeo da klanjam i kindiju namaz, pogriješio je, a došao je u džamiju da klanja podni. Kažu islamski učenjaci, njegov namaz je ispravan. Zašto? Jer je on od kuće krenuo i ide im klanjati podni. To što je njegov jezik rekao ne broji se uopšte. Iako je čovjek znači pogriješio, u islamu u srcu ne smijemo pogriješiti. Ako smo došli na podniju, da moramo znati da je to podni ne možemo na podnije klanjati i kindiju. Ali hoću da kažem koliko je nebitno to što čovjek kaže svojim riječima, ako bi pogriješio, a njegovo srce je donijelo ispravnu odluku, bitno je ono što je u njegovom srcu. <clears throat> Kažu islamski učenjaci, Uzvišnji Allah subhanahu propisao je e, narodu, e, ljudima nijet radi nekoliko stvari. Prva stvar da bi se razlikovali običaji od ibadeta. Veoma bitno. Zašto je propisan iba, zašto je propisan nijet? Nijet je propisan da bi stvari koje su običaji se razlikove od ibadeta. Pa primjera radi <clears throat> čovjek kolji ovcu kako mi znamo šta on kolji? Može se desiti da čovjek kolje ovcu zato što želi da svojoj poroci obezbijedi malo misa. A može se desiti da on kolji akiku, može se desiti da kolje kurban. Klanje kurbana je ibadet. Klanje akike je ibadet. Klanje ovce da bi obezbijedili svojoj porodici meso je adet. Ne mora imati nikakav nijet. Uzme ovcu, zakolje i to je svojoj ženi i djeci. Ali akiku mora imati nijet i u, srcu želim da zakoljem za dijete akiku. Dvojica ljudi jedan do drugog kolju dije ovce. Ili trojica ljudi. Jedan kaže, se trojica na izgled izgledaju isto, ali jedan kaže ja sam zaklao ovcu da imamo mesa. Drugi kaže ja sam zaklao ovcu kao kurban. Treći kaže ja sam zaklao akiku. Pogledajte, trojica ljudi, gdje im je razlika? Razlika je samo u srcu. Ili trojica ljudi klanjaju. Se trojica ljudi klanjaju po dva rekiata. Jedan klaži, mi ne znamo šta klanjaju, ali ono što je u srcu pravi razliku. Pa jedan od njih kaže, ja sam klanjao dva rekiata te hijetul Drugi kaže ja sam klanjao dva rekiata nakon abdesta. Treći kaže ja sam klanjao sunnete prije sabaha. Svako od njih isti postupak ima, ali u srcu svi nešto drugo radi. Pa smo rekli, nijeti su ti koji nam razvrstavaju i badete od običaja. Primjera radi. Govorili smo kada je čovjek džunup da je da se okupa. Ali smo naveli primjer, primjer radi čovjek je džunup i otišao je malo u grad vratio se u gradu, je bilo toplo, vruće, uznojio se, on je džunup, treba da se kupa. I ode u WC i stušira se, zaboravivši da je džunup. Kad iziđe iz WC-a kaže, a pa ja sam džunup, tamam, ja sam se evo kupo, to je to. Nije ispravno. Zašto? Jer nije imao namjeru. Kamo sreće kada je htio da se okupa, da je rekao u srcu, aha, ja sam džunup, trebam da se okupam, ali bio sam u gradu i uznojio sam se, tamam, spojit ću te dvije stvari, ode da se okupam i džunup jesam, da podignem od sebe džunupluk, ali da se malo istuširam. To bi bilo u redu. Pa je znači, pogledajte samo šta je razlika, razlika je u namjeri i razlika je u nijetu. Primjera radi, čovjek dođe sjedi u džamiji, Nakon sjedi, čeka nekog prijatelja da dođe. A drugi čovjek sjedi u džamiji u itikafu. Njih dvojica sjedi obo dvojica sjedi u džamiji. Jedan od njih čeka prijatelja, drugi ima namjeru da bude u itikafu. Gdje je razlika između njih dvojice? Razlika je samo u nijetu, ništa drugo. Pa je znači nijet propisan da bi i badete rastavio od stvari koje su običaj. Nakon toga nijet je propisan da bi i badete razvrstao. Šta to sad znači? Primjer radi, imamo dvojicu ljudi i klanjaju namaz. Rekli smo, dvojica ljudi klanjaju u nekom mešćidu. I poslije namaza mi pitamo njih, kaže ovaj jedan, ja sam klanjao podni namaz. Ovaj drugi kaže, ja sam u safir, ja sam klanjao podni, ovo sad sam klanjao i kindiju. Iako na izgled isto klanjaju, ali razlika je u srcu. Dvojica ljudi posti. Ponedjeljak. Ovo dvojica posti. Jedan od njih kaže ja postim zato što je sunet postiti ponedjeljkom. Drugi kaže ja sam bio bolestan u Ramazanu pa napaštam dane iz Ramazana. Isto ovo dvojica posti, ali gdje je razlika? Razlika je u njihovom srcu. Pa znači ti je propisan da bi rastavio i badete. ti je propisan da bi rastavio i badete ovo je na fila, ovo je farz i tako dalje, a sve to se vraća na naše, sve to se vraća na naše srce. I treća stvar, znači rekli smo na početku, nije ti je propisan da bi rastavio i badete od običaja. Druga stvar, nije ti je e, propisan da bi razvrstao i badete. Rekli smo trojica ljudi kolju ovcu i svako od njih ima svoj nijet. Dvojica, trojica ljudi klanjaju namaze i svako ima svoj e, nijet. Trojica ljudi posti i svako od njih ima različit nijet. Razvrstavanje ibadeta i treća stvar, nijet je propisan da bi se pokazalo kome se ibadet čini. To je ona glavna stvar. Dvojica ljudi klanjaju. Jedan od njih zbog namaza ode inšala u džennet, a jedan zbog njih, jedan od njih dvojice ode zbog namaza u vatru. Ovo dvojica klanjaju i ovo dvojica isto sezali ruke i ovo dvojica isto dugo klanjali, problem u srcu. Ova jedan je klanjao radi Allaha. Želi da uradi dijelo koje je drago Allahu. Drugi klanja da bi ga neko snimio i vidio. Allahu poslanik ali se letu kaže u vjerodostojnom hadisu, u vjerodostojnom hadisu prva trojica koja će biti bačeni u vatru muđahid na Allahovom putu. Alim, hafiz Kur'ana i u jednom rivajetu čovjek koji ima mnogo imetka. Gdje im je bio problem? Problem je bio u srcu pa će dovesti čovjeka koji poginuo u džihadu i kažu zašto si poginuo? Pa kaže ja sam poginuo gospodaru da bi tvoja riječ bila gornja. Pa će mu kazati lažiš. Ti si se borio da ljudi kažu hrabar, pa su ljudi to već i kazali, rekli su da si hrabar, vodite ga, bacite ga u vatru. Pa će doći alim, pa će doći hafiz, pa će doći čovjek koji je udjeljivao na Allahom putu. Zašto si udjeljivao? Kaže, gospodaru, udjeljivao sam zbog tebe. Ne, ti si udjeljivao da bi ljudi rekli, mašala što on udjeljuje. Ljudi su to, kaže, već i kazali, pa će ga baciti u vatru. Pa je nijet veoma bitno zbog koga mi dijelo radimo. I to je ono najglavnije pitanje u našem namazu. Ne daj Bože, Allah Đeršanu kaže u onoj poznatoj suri koju svi znamo na pamet. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين teško se klanjačima Allahu ekber neko će doći čitati suru i kazat će ja neću danas klanjati šta je? pa Allah Đelšanu kaže u Kur'anu teško se klanjačima ali šta dalje? Ellezine hum an salatihim sahun, ellezine hum Juraun, oni koji su nemarni, oni koji klanjaju da bi drugi vidjeli. Pa je nijet propisan da bi se pokazalo i dokazalo kod Allaha radi koga ko određeno djelo čini. Pa čovjek da bi njegovo djelo bilo primljeno kod Allaha i o tome smo govorili desetinama puta i namaz i sadaka i tavaf i hijab i umra i svi drugi naši ibadeti da bi bili primljeni kod Allaha moraju se ispuniti dva uvjeta. U protivnom djelo neće biti primljeno. Prvo mora dijelo biti urađeno radi Allaha. Ne smijemo dijela raditi da bi nas neko pohvalio, da bi nas neko uslikao, da bi zaradili neku dunjalučku korist. Zato sam na početku rekao, ne smijemo tražiti znanje da bi otišli na umru, već mi tražimo znanje šerijatsko da bi Allah bio zadovoljan sanjama, da bi postigli veliki ibadet, a kada nagrada dođe da to bude sporedno. Prvi uvjet da bi dijelo bilo primljeno kod Allaha jeste da to dijelo radimo čisto radi Allaha i drugi uvjet da to dijelo bude u skladu sa sunnetom čovjek može raditi koliko god hoće stvari koji nisu u skladu sa sunnetom novotarije, tomu kod Allaha neće biti primljeno, to nisu riječi moje, već su riječi Božijeg poslanika koji bilježi Buharija i Muslim, kaže Allah poslanik li salatu wasalam, men ahdefe fi emrina mali se minhu fahu red, onaj ko uvede u ovu našu vjeru nešto novo, što nije od nje, to će mu biti odbijeno, ne prima se, ne troši se. Pa čovjek da bi dijelo bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala mora da ispuni ova dva veoma bitna uvjeta da je dijelo iskreno radi Allaha i da je u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika. Vraćamo se našim namjeri nijetu, rekli smo mjesto nijeta je u srcu, nijet ne treba izgovarati jezikom, nije to činio Boži poslanik, nije to činili oni koji su sa njim živjeli u prve tri islamske generacije. Rekli smo da je nijet propisan zbog tri stvari, da se rastavi običaj od ibadeta, da se rastavi međusobno ibadeti jedni od drugih i da se rastavi zbog koga mi činimo određeno djelo. Kada je u pitanju namaz, naše, naš nijet u namazu kada nam je potreban, Potrebno je da čovjek ima nijet i namjeru prije nego što rekne Allahu Ekber. Primjera radi. Čovjek je došao u džamiju i želi da klanja. Došao je, želim da klanjam podni namaz, Allahu Ekber. Ali se može desiti da čovjek nešto je se sa nekim zapričao, kod kući, pod abdestom je, i već je 12 sati i Allahu Ekber i nakon toga, aha, ovo su sunneti podnevni. Ne, neispravno. Čovjek mora imati u srcu namjeru i nijet šta želi da klanja prije nego što kaže Allahu Ekber. Namjera nakon tekbira čini da je dijelo neispravno. Čini da je dijelo neispravno. Znači, kada čovjek klanja, i ovo je veoma bitno da bi naš namaz bio ispravan. Može se desiti primjera radi. Primjera radi. Čovjek je musafir i spojit će podne i kindiju. I došao je u džemat koji klanja i kindiju, ali će on klanjati sa njima podne pa će nakadno klanjati i kindiju. I oni razgovaraju, mi ćemo klanjati kindiju i on kaže, Allahu ekber, klanjam i kindiju. Srce je to koje određuje pa kaže ja klanjam podni, a oni klanjaju i kindiju. I tu odluku treba imati u srcu prije nego što kaže Allahu ekber, a nikako, nikako nakon što donese ove riječi. Dobro, nakon toga ako Bog da do kraja ćemo govoriti o jednoj veoma interesantnoj, a veoma bitnoj temi koju bi čovjek trebao da poznaje, a koja se vezuje ako Bog da za ovo poglavlja, to je promjena nijeta. Promjena nijeta u namazu. Ovo sve govorimo još govorimo o uvjetu namaz, ispravnost namaza jeste namjera u srcu i nijet. Kažu islamski učenjaci, postoji nekoliko varijanti kada je u pitanju promjena namjere u namazu. Primjer radi, čovjek je počeo da klanja farze, počeo je da klanja farze, sam je u džamiji. Ušao je u džamiju koju nema nikog i počeo da klanja podni namaz farze. U međuvremenu dolazi trojica ljudi u džamiji, ne znaju šta on klanja i počinju njih trojica da klanjaju u džematu. Šta će sad ovaj čovjek da uradi? Da li će nastaviti sam da klanja svoje farze ili će pretvoriti ovu na filu e, ove farze pretvoriti u na filu, predati selam i početi sa njima da klanja u džematu. Znači, govorimo o situaciji kada čovjek je u namazu, može li namjeru koju je donio prije na, nijeta da je promijeni u namazu? Može kada se radi iz većeg u manje. Šta je veće, šta je manje? Farz je veći od nafile. Pa se iz farza može u nafilu, a ne može se iz nafile u farz, niti se može iz farza u farz. Imamo znači tri situacije. Imamo čovjek je počeo klanjati farz. Iz farza se može u nafilu ako ima opravdan razlog da bi počeo u džematu farz. Ne može čovjek koji počeo klanjati na filu da namjeru prebaci u farz. To ne može iz manjih, zato što je na fila uvijek na nižem stepenu. Ne može iz nafile u farz. Niti može iz farza u farz čovjek počeo klanjati podne farz i onda se sjeti, a nisam klanjao saba, eh idem ja tu preba, ne može. Znači, jedina verzija koja može u ovom slučaju jeste iz farza u nafilu. Ako zatim postoji validan razlog. Spomenuli smo situaciju, čovjek je ušao u džamiju i klanja sam. Podne farze klanja. Kada je bio na drugom rekatu, dolazi skupina ljudi, uče i kamet i počinju klanjati podne u džematu. Šta će on uraditi? U srcu, srce je bitno, pretvara nije tvarza u nafilu, na drugom, na prvom sjedenju sjedi i prouči tehijatu, preda selam i ustaje sa njima i klanja farze iz početka. Prevrnuo svoju namjeru iz farza u, inšala, u nafilu. Pa smo rekli, znači, da je dozvoljeno iz farza u nafilu. Iz nafile u farze nemoguće. Zato što je farz e, znači na većem stepenu od nafile i nemoguće je na filu pretvoriti u farze, niti možemo farz pretvoriti u farz. Jedina verzija koja se može pretvoriti jeste da čovjek iz farza promijeni namjeru u toku namaza, da to pretvori, to bude na fila. <clears throat> Nakon toga imamo razlike između nije ta čovjeka koji klanja e, imam i onaj koji klanja za imamom. Da li čovjek koji klanja za imamom mora imati istu namjeru kao imam? Da li kada mi dođemo u džamiju? Definitivno u 95% slučaja mi kada smo došli u džamiju uči se ezan, uči se i kamet, hođa klanja podne i mi klanjamo podne. Hođa klanja i kindiju i mi klanjamo i kindiju. Ali mora li naša namjera uvijek biti ista? Može li se desiti situacija da mi ne klanjamo znači sa istom namjerom kao imam i da naš namaz bude ispravan? Tačno je, inšala biznila, da mi ne moramo uvijek u datom momentu može biti situacija kada mi ne moramo imati istu namjeru kao imam. Pa primjera radi, <clears throat> da čovjek nakon što je bio imam, imam, njegova namjera postane da je muktedija koji klanja za imamom. Kao što se desilo Ebu Bekru, Allahu ta'ala anhu, Ebu Bekr je predvodio ljude u namazu kao imam. Pa je došao Božji poslanik jer je odnekli zakasnio Božji poslanik. Pa je Božji poslanik prešao da predvodi ljude, pa je Ebu Bekr postao muktedija klanjač. U ovoj situaciji Ebu Bekr je svoj nijet, nakon što je bio imam, prebacio ga je da je njegov ima, da je njegov nijet postao da je on klanjač, a ne imam. Isto tako <clears throat> Dozvoljeno je da čovjek u datom momentu iz nijeta, nakon što je bio klanjač za imamom, postane imam. Ljudi su počeli klanjati namaz. I u toku namaza se desilo da imam izgubio abdest. Jedan od klanjača će proći klanjati na mjesto imama. Tada njegov nijet postaje sada sam ja imam ljudima. U početku namaza on je bio šta? Muktedija, bio je klanjač ali je imam napustio namaz iz opravdanog razloga, on prelazi pred džemat i njegov nijet postaje da je on imam ljudima. <clears throat> Ono što je isto interesantno i time ćemo ako Bog da i završite ovo poglavlje, ne bi volio da vas time opteretim, a to je kada čovjek klanja farz i na filu, da li, da li mi ako klanjamo za imamom, on klanja farz, da li i mi moramo klanjati za njim farz? Primjera radi da bi to shvatili. Došli smo u Meku ili došli smo negdje u džamiju, okasnili smo na jaciju i ljudi klanjaju teraviju. Ljudi klanjaju teraviju onako kako se klanja po četiri rekiata. Mi nismo klanjali jaciju. Okasnili smo, bila je gužva na semaforima, mi smo došli, oni već klanjali jaciju i počinju sa teravijom. Teravija se klanja po četiri rekiata. Možemo li mi za imamom koji klanja teraviju klanjati jaciju? Ništa mi ne kazujemo, mi smo samo u srcu. Hođa kaže Allahu Ekber i mi kažemo Allahu Ekber, on preda selam, mi predamo selam, on klanjao teraviju, mi klanjali jaciju. Može li se to desiti? Može. Ispravno je, inšallah, bi iznilda, da nije uvjet ispravnosti namaza da naš nijet mora biti kao nijet imama. E ovo je znači situacija imam klanja teraviju. Njegov nijet je na fila. Teravija je na fila sigurno. Mi smo došli, okasnili smo na jaciju. Hoćemo li mi cijelo vrijeme klanjati sa njim teraviju? Pa kod kuće klanjati jaciju ili ćemo prvi put kada uđemo u namaz, Allahu ekber, klanjamo jaciju. Kada imam preda selam, kada ustane na drugi rekat ponovo nakon predavanja selama i mi ćemo početi klanjati sa njim teraviju. Tačno je, inšallah, biznila da nema smetnji da se imam i onaj ko klanja iza mama razlikuju u nijetima. Jedan da klanja na filu, a jedan da klanja farz. Pa imamo situaciju, imam klanja na filu, imam klanja na filu, a mi za njim klanjamo farz, kao u slučaju teravije. Gdje je dokaz za to može? Dokaz je hadis koji Bilži Buharija i Muslim od Muaz ibn Džebela, radijallahu ta'ala anhu, on je znao sa Božim poslanikom klanjati jaciju, klanjaju farze. Nakon toga Muaz ibn Džebel odi u svoje nasilje gdje on stanovao, ljudi koji su se bavili poljoprivredom, malo poslije klanjaju jaciju pošto je on klanjao sa poslanikom i njegovi odabrani ashab i učeni ashab, on bi njih predvodio na namazu. On klanja šta? Jer je klanjao već sa poslanikom. On klanja na filu, a oni klanjaju za njim farz. I nije to Božji poslanik ali se selam negirao. U drugim vjerodostojnim disma je došlo da su e, da je Boži poslanik ali se selam spominjao da će doći e, vremena kada će predvodnici muslimana neće klanjati namaz u prvom namaskom vremenu. Pa su kazali asabi, a šta ćemo raditi Božji poslaniče? Kaže Allah poslaniče, vi klanjajte. Ako vi dođete, oni ponovo klanjajte, klanjaju i vi klanjajte, kaže sa njima, to će vama biti na fila. Aha, znači oni klanjaju farze, mi klanjamo za njima na filu, odnosno to je dokaz za drugu situaciju. Dokaz za situaciju kada imam klanja farz, a mi klanjamo na filu. Mi smo bili, dokaz moja ziblu džebela je da čovjek imam klanja farze, a mi e, imam klanja sunnete, a mi klanjamo za njim farze. Moramo malo to samo jednom ponoviti i da to ako Bog da zapamtimo. Da li je uvjet za ispravnost namaza da imam i ona koji klanja za njim obodvojica klanjaju na filu ili obodvojica klanjaju farze. Nije uvjet. Pa smo naveli primjer situacija kada čovjek dođe u džamiju gdje su ljudi klanjali jaciju i okasnio je. On nije klanjao jaciju, oni klanjaju teraviju. Teravija je dobrovoljni namaz. Možemo li mi za imamom koji klanja teraviju klanjati jaciju? Odgovor je da. Hadis kojeg bilježi Buharija i Muslim, da je ibn Džebel klanjao, za Božim poslanikom, ali klanjao sa Božim poslanikom jaciju farze. Dolazio bi u istoj toj noći, predvodio svoje e, znači stanovnike mjesta gdje on živi u Jaciji, on im je bio imam, njemu je ta na e, njemu je taj namaz bio na fila, a oni su iza njega klanjali Jaciju kao što je potvrđeno u određenim rivajetima ovog hadisa, a imamo s druge strane, rekli smo da imam klanja farze, a mi za njega klanjamo sunnete, zato što je takva situacija kada bi se desilo da mi kod kuće klanjamo namaz i došli smo u džamiju na neku manifestaciju, kad dođemo oni opet klanjaju. Mi tada klanjamo sa njima, njima je to farz, a nama je to, a nama je to, inšallah, sunnet. U svakom slučaju, u svakom slučaju, nadam se da nismo mnogo, da nismo mnogo zakomplicirali ove stvari. E, u ovom predavanju smo imali priliku, ako Bog da da, e, govorimo o tri uvjeta za ispravnost namaza. Govorili smo o nijetu, govorili smo o okretanju kibli i okretali i govorili smo o pokrivanju stidnih dijelova tijela. Subhaneke, Allahume bihamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke ve tubu